Hey, el mismo prebaguan, alemán, dice. La nena tiene tumbao, wow, wow. Qué rico lo mueve hasta abajo, wow, wow. Hey, la nena tiene tumbao, wow, wow. Qué rico lo mueve hasta abajo, wow, wow. wow, wow. Mira cómo te explico que ya lo mueve rico. Quiero ponerle en 4, en 5 y también en 6. Darle ese 6, baby. Así como semita y culé. Quiero de esa nena, es que está bien buena. Yo la dejo llena, le barro mi crema. En luna llena, ella es mi cena. Comele avena, aunque sea ajena. Quiero darle fuerte y meterle dientes Le rompo la fuente pa' que no se ahuyente. Ella es decente y yo indecente. Le rompo el culo y la mente. La nena tiene tumba, wow, wow. Qué rico lo mueve hasta abajo, wow, wow. Hey, la nena tiene tumba, wow, wow lo mueve hasta Alemán puso el beat y yo dije, oh shit, y dale repeat, ese culo fit, esta es para ti. Porque yo sé que tú eres nasty. Alemán puso el beat y yo dije, oh shit, DJ, dale repeat, ese culo fit, esta es para ti. Porque yo sé que tú eres nasty. La nena tiene tumba La nena tiene tumba, wow, wow. Qué rico lo mueve hasta abajo, wow, wow. Au, wow, wow. Alemán puso el beat y yo dije, oh shit, dije, dale repeat. Ese culo fit, está es para ti. Porque yo sé que tú eres nasty. Alemán puso el beat y yo dije, oh shit, DJ, dale repeat. Ese culo fit, está es para ti. Porque yo sé que tú eres nasty. El mismo Prevaguan, la cabra Junior Clark. Hey, alemán, alemán, alemán. Ew, esto es fácil, bro. Hey, dice, hey, dice, hey, hey, dice, dice, hey, dice, hey, hey, dice. Hey, hey, hey, ¿Qué? Y tiene tumba,